Thank you. Iker Beltzirrat saioa entzungo dezute. Kaixo, ni naizarat eta e, egongo e, naiz hemen igande batzuetan zuekin. Ni izi jarri. Eta nixian, eta gaur bat ez da etorriko, baina e, beste batzutan uste, baiet, bueno, nik esango nuke, baiet. Bueno, pues, izango dituzue igande batzuetan eta eh, guazen astera. <coughs> Liburu batzuk errekomendatuko izkizuegu, adibidez... El Señor de los Anillos, bueno, gehienek ezautuko dituzu. El Hobbit... Eh, beste batzu, pues... Geno Jerónimo Stilton... Los Cinco... Superhumor... Los, los Tres Investigadores... Bueno, Los dioses del norte, la leyenda del bosque. Amanda Black, mira, eh, hoy no liburu batzuek zertaz dijo Vale, los dioses del norte, la leyenda del bosque. Dua bines, eta mutil bat, zi aztela, hola, Euskal Herriko baso batetik. Ta argitu zute nahi, nola da, pozo? Pozo. Bale, bueno, pozo bat aurkitze dute. Eta, pues, e, dute, eta nahi gabe eroriten dia. Eta, sartzen dia, eta, bueno, aurkitze dute, e, pues, Euskal Herriko mitologiako e, animaliak, taulakoak, eta, pues, konturatzen dira aldituztele izan, botere magikoak. Eta, pues, hori. Bale, eta zuk zerotik amarrea zenbat puntuazio puntuación diozu? A ver, según ere pertsona. Zuk? Saspi. Eh, pff, zazpi. Vale. E, oain rekomendatuko izuegu, eh, yo jo que pues Jerónimo Stilton. A ver, dar shagubat gazta herri batean bizi dena. Erdi tontua. Hoi da. E oso graziosoa da, eta bai daude lodiak eta finak. Finak oso azkar irakurtzen dira eta lodiak ebai. Bueno, finak batzutan aspergarriagoak dira. Liburuak, eh, ez pertsonak. Eta, eta, aventuraz dijoa eta misterioz eta da pediodista, osea, kazetaria da eta dijoa... Pediodista periodista. Vale, oso ondo. Kazetaria. Kazetaria da, eta juten da, eh, pues, gauza, mm, er, ez dakit, pues, kazetaria da. Eta el hobi doa, pues, nahi dutera, en lortu montaña bat, dia enano batzuk pues eso eh doa en smaug el eh, bueno dragoi bat gusano volador e, apodoa. Sartzen zaie behaien minetan. Eta urduan, jun behar dute berreskuratzea? eskuratzea. Eh, e, eta eskatzen dute Bilbo Bolson, hobbit bat, beste mm, animali, bueno, pertsona bah, medianos, basikamente. Oin, erraldoi batzuekin. No, que erraldo be... Hobbitak dia medianos. Bai, eta enanos dia pixkata altuagoak eta gero Gandalf, mago bat. Vale, eta doazte montaña del destino da nahi duten lortu mendia. Ta gauza da. Ez, ez, ez, ez, hori da beste liburua, da ere bor. Bueno, bale, bale, bale, bale, bale. E, eh, ikusten dugu hau, e, bakoitzak e, pentsamendu edo iritzi difer, diferenteak, desberdinak dituzuela. Diskrepo. <laughs> Orduan... Da la montaña del destino. Vale. Erebor, Orduan, e, badaukazue liburu bat gehiago gomendatzeko? Eh, bai. bai, los tres investigadores. Bale, zertaz da? Iru gazte, pues, e, daukatela oficina bat maldele esan. Bueno, uste detzen diotela, la. E, laboratorio batekin tola dela autokarabana baten barruan, e, bertedore baten ondoan. Rollo eskubidu. Ez. Es. E, bueno, bai, igual, bai. Eta gero, pues, dago de ezberdinak, neri beldur gehien eman diat, eman ana da, ogeita bata. El espejo embrujado. Bueno, eta hori badago euskeraz edo bakarrik gazteleraz. Ni bakarrik gazteleraz aurkitu ditut. Pero seguro dago la euskeraz. Bueno, eta zuek eh, amarre, e, zerotik amarra zemat ematen zemat puntatzen dezu. Eh, zazpi. Bale, pues, hau izan da dena e, aste honetako liburu gomendioak, eta horrengo igande batean e, gehiago izango duzue. Orain musikakin. Jarraituko dugu. E, musika, pues... Kontzinuara. Eh? Kontzinuara. Eh, hoy vamos a explicar la palabra feo. Bye. Oida, oi jarriko. Bye. Hey, I Es como yo feo cualquiera puede verlo. Qué feo que es el venda. La reina está muy fea, con su vestido azul. Y aunque se vista de escena, reina se queda. El príncipe es feo le tiene de familia. Y aunque no tenga la culpa, es feo con malicia. La infanta es fea, lo mires como lo mires, es que la tía es fea de cualquier manera. otra es fea. Joder, qué fea es. A mí que hostias me importa, pero es que es fea, fea y fea. poquitos cretinos de la prensa rosa. Cambiaros de gafas o dedicaros a otra cosa. Lo, lo, feo. De Sanaidun. El rey es feo, Edo, la reina La reina, el eh. príncipe. Bueno, según Sein, eh, según Sein, se va den que día en Aistuak. Mm. edo y uy, uy, uy maite mindu egin eh? Niretzat Ez itxusiena. ditut ez, ez dut ez da bat ezagutzen. Solo con un de plumas ese, el rubio ese de no sé dónde. niretzat itxusien esango nuke, erregin hau Inglaterrakoa hori, el de, la peliku, el de peluquita. I linda. I linda. Ja, bueno, eh, hori niretzat ikusi dut, eh, duela imaginatu, o menos, eh, mila bat zire undalaro gita bat beria, liburu baten agertzen zena, eta eh, aurtengo hil zeneko bat, hola, eh, Eta da iguala, eusten makia diten dela edo, daukal una kareta. Pues ne, nik ikusi un YouTubeko bideo batean, e, erreginak, bueno, ja hil da bineon erreginak, segun nola mugitzen zuen boltsoa, esan nahi zuen zerbait. Megira, boltsoa uzten bat zuen, e, eh, bere ondoan, esan nahi zuen junaizula, segon tokitikan, e azkarren, pues, o super azkar izula jun hortik. Espainetakoak, e, eh, o Espainetako Espainetan, ustedet zela, ar, ustezula arriskuan zegola, erreginak. Olako zerbait Eta zeukan zerbait horrela senyure matesteko, como ilorkoa edo horrelako zerbait. Ez, oi, ikusi ikusinun bakarrik. Seguridad! Eta ezekin hitz egite normal? Bai, bine, nola, ingen, eh, nola jende, oza, inbeste jenderen aurrean zegoen, pues ezin zuen esan, atean azu hemen dik eolako gauzak, ez, e, pixkat diskre, Diskretoa. zen. Eta zeukan, en, oza, bera nahizun agertu edo e, zeukan pentsatua? Ez dakit. Agertu nun bideoan. Ze bideo? Ze bideo. En esan du naraz? Ah ez, bideo izen montaje bat bezala erreginaren argazkiekin eta ez zegoen mutil bat esaten. Irauten zitun segundo Argazki gutxi. editatuak. Bueno, eta e, eh, gaia gutzitatzean jarraituko dugu... Insultoekin. Insulto berri batzukin. A ber, Lista. Insultos, insultos! Pues daukagu bat deitzen dela txitsarrulo? Osa katxirrulo? Esan nahi dula eh, tonto majadero? Bai. Eta gero, bueno, hau ezagutuko, ez dute, supongo. Estupido, nahi dule e, esan, de poca inteligencia, torpe o sin sentido. Ez da, ezagutuko zuep aquí dakit jakingo zenuten zesan nahi zun. Sin sentido que la palabra o la persona. Pertsona esango nuke. Bueno, bai, O la palabra. o a, ah, e, eh, itzak ere aldu ez izan sentidua orduan. E, igual, su duzu koiak adibidez. <clears throat> Te vale el esango dios estúpido. Una palabra sin sentido. Bueno, es dakit, a ver, honen, zetizuet bilatzen. Dikzionaria, dikzionarioa hemen dakagu, eh, lasai. Oain zian jongo da bere dikzionarioarekin insulto berriak bilatzea. Dikzionario ez, dikzional. Eh, Bilatzen duen bitartean musika pizka bat jarriko dugu. A ber, en... Anikuri! bai! Eski hor japonesa edo. Da ba, pixka graziosoa. Ez daki guze nahi du nordun, ba, graziosoa iruditzen zaigu. Horreati jarri dugu. Bai, bueno, nik abesti honekin abenduak emeretzi koreografia bat egingo dut. Ez galdu, eh? Mesedez joan ikustera. Eki koreografia bat egiten, eh? eh arte eskolako besteekin, eh? Bueno, noiz bakigu abenduak emeretzi, baina nun beste gauza bada. Orduan, abenduak emeretzi ezakigu noiz, osea ezakigu nun ez galdu eki eta bere... Arte eskola. Arte eskolako kideak koreografioa dantzatuko dute kanta honekin. Abixatuko itzuegu bakigunean nun den. Bueno, nik abixatuko ez, ez, ez zuek. Ba, bueno, bai. Bueno, bai. Edo igual kartela jartzen dira. Gainontan ba. bat gara. Bai, baina ni jakiko lehenago ez zuen. Pues gero guri esaten diguzu. Bueno, naiz. Bueno, vale. Eta horren insulta esango izuet. Eh, bueno. A ber, ze aurkitu dun. Estupido A ber, aldea esan, e, hori esan deguna, edo, ere bai, alde esan beste modu bat da, se dice de la personas molestas o importuna y de lo que hace o dice también S.M.I.Y.F. Ni idea. Bueno, pues ya va aquí su se han ido estúpido. Eta hori. Eta orain era la música batera. Hoi Eta gero txiste batzuk pertson batek esango izkizu. Bai, gero norret torriko da. Hori da. Bai, bueno. ondo ditzen zedo jartzen megu xabarin klubekoa... Mm, xamon, xamon. Bai. Xamon! Xamon! Xamon, xamon, bueno, a ver... Eh, es que hor da tekniko bat, ba... a ver, gu bere jabeak gera, bai, pues, bea, dago gure lanak egiten. Ta, Hori pues, da eh, nola kristalatzean dago ez du oso ondo entzuten. Oida, eske, eh, gainak askokin dago. Karrasin bartza jo. Bueno, nahi izena, bere izena esatea. Beak esaten du ez, baina berdin du. Pablo <laughs> Carral. Pablo. Pablo. Bueno, Pablo César. Oida, zuek deitu Pablo César, vale? Venga, Julio er, César. Dale, calla. o que quero é xamón, xamón, xamón, xamón, xamón, xamón. Todo o mundo ignorou-me a historia da miña igual calquera cousa Uns cachos deses que sobran E que serven para facer sopa Ninguén me fai ningún caso Eu perdo a paciencia O oh Dios, camaretas O oh Dios, camaretas E eh, eu sigo aquí sentado Mentre serven os do lado E eh, gritos en contexto me trallan a miña ración Xamón, xamón, xamón, mon xamón, xamón, mon xamón, xamón Curado, mon xamón, xamón, mon xamón, xamón, mon xamón, xamón pasatzen dizugu, bueno, eh, mengo bat. Orain txomi eskuluze... Izango dugu. Eh, nola da, hola. Txistak esaten. Hoi da, bai. batzuk, etorriko da txistu batzuk kontatzera. Txomi eskuluze, oso Oida. izan arraro bada. Bai, eta bizene bai. Bai, eskuluze. Mm. Seguro eskuluze batuk iku gula? Ja. Espero dut. Ikusiko dugu eskua, eta izango izu berzeman neurtzen duen, bale? Seguro, egun metro. Kaio! Kaio! Bai, bai. Hemen dauka gutxo min esku luze. Eta esku erraldo ja dauka. Lau bai, bai. metrokoa. Uuuh! Dau hau txak. Nahi zuten imuru batzuko mendatzia. Ez bineo lehenengo txistea kontatzea torri txara. Ah, gina. Konozes el txiste pongo jo? No. Tampongo jo! Oh! txarra! Amen, amen. Ah, bai, amen, gina. Van dos y se cae del lado. Y dice el del medio. ¡Ay! ¡Uf! Menos mal, esta vez no me he caído yo. Este en van dos sí que el del medio. Ah, ah ay, niña. Em, van dos y se cae del lado. Y el del medio dice, ¡Uf! Menos mal, esta vez no me he caído yo. Hay ah. charrada que parregoria matendo. Ya, aquí. Lógico, Ada. Bueno, eta naiz dute txiste batzuk gomendatzia. o sea eh, manga batzuk. Eh, itxo, itxo, itxo. beste chiste horrela. a ver. Charra, bueno, a ver, nik su esan bat. A ver, ¿Qué le dice una ola a otra ola, ¿qué pasa, hola Eh, a ver, van dos soldados en una moto. Y no se caen porque van soldados. Jaja. <laughs> Nezu eta la olakoa. A ver, venga. Eh, ¿Sabes que el, el 50% del aguacate es agua y el otro, kate? Baina, badakizuten dago zientifikamente demostratua. Eh, aguakatea, es ez, nola, bueno, uste al modu bat, alrebez da edo ezakit. Bueno, aguakatea da 100% aguakate. Baina, aka, ah. 100%, eh, euneko bosta, da, Ja, nik ere asombratu agelditu nintzen, baina... E, eun... E, e, e, e, parre matei. Euneko gusta na kakamuete. Eh? Da. Eh? Ya, Eza ura. da 100% aguacate, eta 5% kakamuete. baño no la izan, porque es un izaten bada de Ez dakit, ez dakit, ez ez guatzen ez un une en su uno ikusi Ya, o sea, raro, eh? Bai, bueno. La beste Química o lo que sea. Bai, venga. Mm, vale. ¿Cómo hace el teléfono de un carpintero? ¡Serrín, serrín! Bueno, bai. Ay, bueno, serrín es atendu, es Pues ah, listo. A serrín. Hori Bueno, nik beste bueno. badakat. ¿Qué le dice el timbre al dedo? No me tope, no. <laughs> No me toques, que grito. Vale, ¿qué le dice la mierda al pedo? Sal tú primero, que tienes bocina. <laughs> Leona. No A ver, ves em, Ah, bye. ¿Qué le dice? ¿Por qué el tomate no toma café? Porque, tomate. tomate. ¡Ah, Mm, le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa tronco? Ah, nik daukat bat, tau, ingelesa kostatzen zaizuen entzat oso ondo etorriko da. Sudurrarena uh -huh. ikasteko, begira. Naus! A ver, eh? Esa du aurrak. Papá, papá, ¿cómo se dice nariz en inglés? No sé. ¿Pero cómo que no sabes? No sé. ¿Pero cómo que no sabes? Y le dice el padre en inglés nariz se, dice no sé. No, no se dice no sé, es nose. bueno, pues no. O es mouse de Mickey Mouse, yo qué sé. Ah, sí, mouse es ratón. O rata, o... Shagua. Oiga. Bueno, ya, bueno. Más Batzuka ez dute jakingo, seguramente, pero... Bueno. Nahi zute manga batzuk reko, eh, rekomendatzea. Bai, vale. lehenengo gauza, zer da manga bat? Bueno, manga da. bat hemen iso, besoan. Iso, iso, iso. manga honi da kami, bueno, bai, manga. Baina, manga da komiki japonesa. Ah, bai, dituzte komikiak? Uste nu liburuak zituztela. Bueno, eh, da komiki bat irakurtzen dela eskubitik eskerrera. Eh, ah. ez es, eskerretik eskubira. Osea, al revés. Bai. Ah. Ta, Bueno, horrengoz gehienak irakurri ditutenak izan dira. Esplatun, da Nintendo... Bueno, <laughs> da Nintendo Switcheko jokumat, nela uh. Ah. doa eh, gampo bat, doa eh, junbertzea betetzen tintaz. Ta orduan, eh, pues, iramazten duna, dan... Eh, demora bukatzen denean, eh, kanpoak gehien betxe duna tintaz. Ah, ah eta induziotan botatzen du ustede. Bai, bueno, beste ama... Txen, txen, txen, txen, txen. Eta zuk zemat puntuazio ematen diozu, zerotik amarrea esplatunei? Bueno, a ver, konsideratzen, nik bakarrik batetik sortzira irakurri detela. Zema dira, pues? Bueto, a ver. Bueno, eh, pues, a ver, eh, behatzi. Ah, o sea, en le, denak eman diogu zazpi denei, eta bera zortzi, edo bai, bai. Bueno, basikamente, gero One Piece. Doala, pues, eh, Luffy, Monkey de Luffy, pinata bat. Hori ere manga da. Alin ezin esaten dena manga da. Ah, bale, bale, vale. Bueno, eh? pues, enmarkatzen da marco batean. No? Eta gertatzen dena da, pues, erremolino bat, o lo que sea, hartzen diola barril batean. sartuta, honetan saber nola. Ta erortzen da, ta iristen da, bueno, ta hola hola, ta doan, nahi dule izan pirata, ta amar eh, em, lagunekin barkuan. Ta ja, pues, hola, aventura, dago eun, eun bat, eun bi, ta olakoan. Zenbat proportzioa, pues, a ver, amar. Ah, bai? Geno mm. Gero, Naruto. Bueno, bai, che, che, che. txe. Zenbat ematen diazu, Zenbat me atendió su One Piece Ah, eh, eh. Ay, es Bueno, Naruto, da ninja va la Ah, ese es Naruto, ese es, ese Bueno, eh, pues esa una sen, pues la ninja de la Villa de la Hoja la Villa de la Tierra, Pues las villas a Eta gertatzen dena, pues, eh, nahi dula frenteko banda de las eh, bere bilan simbolekin taula. Eta eh, dagazunean, pues, bila, zure bilako banda, nioztan zea ninja. Eta hude teknika sekretuak, fizikoak, edo lakoak. Eta, pues hori, proportzioa amar. Amar ere bai. bai. Eta daukazu besten bat? Beste bit. Detektive Conan. Hori da. Hori manga da, porque irakurtzen da komik bezala. Bai, da manga, baina e, jartzen dute e, irakurtzen den normala. Mm. Osea, irakurtzen vale. da normal, baina berez manga da. Bere marrazki modua da mm. manga. Orduan, pues noa, Shinichi kudo, ama, eh, amaseiko mm. mutil bat dela detektibea. Ah, ez da naruto, berez. Ez. Osea, detektibe, konan. Bueno, ahora en explicación. Vale, vale. Eh, toda tipo batzun bila, hola, eh, eh, denak beltzez jantzten diela, eta, pues, hartzenak aia joan batean. Ta, tipo noñetako bat, le, itzeitu mm -hmm. beste tipo batekin, eh, eh, zaga izen bat, eh, milioi yen, yen da japoniako uste dut, dirua. Dirua, bai. Bai, bueno. Bye. Bai. Hemen euroa bezala. Eta hoki guztien, ez? Bueno. eh, bueno, agrano. <laughs> Eta em, eh, maten dio eh, jene, jen Yek eh? eh, beste txipuan trafiko, armen trafikoan gatik. Eta orduan, pues, ziritsiko du, eh, espe, jaiei espiatzen, gertatzen dena da beste tipua beltzezoana, pues, eh, atxetik eh, makil batekin ematen diola. Mm la. Ta tipua eh, nahi dula trafiko de arma junitea, eta beste tipua beltzen zoana aurbiltzea, eta esaten jo beste tipua beltzen zoana. Mm -hmm. Eh, que este niño estaba por ahí espiando. Ta, pues gero gertatzen da da, emaz dino dela, ez ari ze beneno, eite gula txigitia. Ta, bueno, eta eh, gero juten da doktorra gase bere lagun baten etxea, baina ez dio Ta, mm. dena, Bueno, eta gaina, pues, eh, mm, gero lagun batek, ez duna, bueno, jakitia ezagitzet, orduan hartzen duitzena, konan edo gaua, bai, balkit Zir... Eh, e, txon, txon, txon, txon. Hemen ez zaude liburua gomendatzen, ez da ez zaude pixkat mozten liburua. Hemen ipuin guztia kontatzen aiz Ez, ari, ari kontatzen zertaz doan, eta eh, rekomendatzen. Bueno, Ixo, no dira bat, dira bat, Ixo, ari dezu aldatzen hau txan momenturo. Na, bueno, es que tic bat da, o zer bai. Segur daukala katarro. Ez, eh, ba, txikita... katarro fuerte bat hartu gula. Txikita dik gertatzen zait. Katarro hartzea oso txikita... normala da. dik gertatzen eh, zait. Bueno, eta gero, pues, gertatzen dena da, konan endogaua hartzen duna... Eh, Pues art eh, izena Ta eh, Conan dator de Sir Arthur Conan Doyle Ta gero edo guaua es neiz guatzen Baina bian nia eskritoniak mm -hmm. Vale Urrengo da QBA. Emat puntuazio maten diotu. Itxun, txun, txun, txun. Bai, esan, esan. Behatzi. Ah, bueno, konan, detektibe konan doa asesinato, tabla. Eta galdera bat, zenbat urte dituzu? Ni, pues, ez dain. Berroita mar. Oh. Viejo. Baina, baina. Viejo, bueno. Eh, bueno, eta, pues, geno, eh, ai, nola zen, bai, kume hartze da lerengo manga jarri dutena euskeraz. Bueno, ta doa eh, iron lagun sartzen diela mundu bihurta, virtual matean ematen, bueno, ba, dago basatua Minecraftin. <coughs> Ai, Minecraft, anua. Bueno, eta gertatzen dena da, pues joaztela hola, konstruitzen, ni leren lehenengo irakurriete, baina oso mm. no pasan. Bueno, eta gero, pues borrokatzen dira ezakize, eh, personaje berri bat eta hiru lagun horietako bat hiltea. Oh, eh, jokuan, jokuan, jokuan. Oh. Baina hamar egun da gero, e, amar, ose, eta liburuan, e, hiltzen jokuan, hey. getatzen dena da, betaurako pues, virtual horiek, hamar egun, egon behar zehala ezin ezula jolastu eta oian gertatzen dena. Ez? Bueno, hmm. eta gero, eh, a ber, eh, bueno, eta listo. Eta zenbat puntuazio ematen diozu? Ba, eh, kontatzen lehenengoa irakurre detena, pues, venga, zazpi. Zazpi bat, ba, ondo. Bole. Bai. lehenengo eh, manga euskeraz ateratzen dena. Nola zen izen burua? Kube hartz. Bueno, pues, kube hartz lehenengo manga liburua bueno, manga komikia euskeraz. Da lehenengo bai. munduan. Bai. Euskeraz dena. Zea raroa. Bueno, zea raro ez, ja. O, a ber, eh, e, que eh, dituzten. Bai. Duela... Zebira, eh? Lengon junintzen karrefurrea, eta zeuden liburuak euskera zatea diena gaztelera da pasada, pasatak, baina gaztelera, Eh, gaztelera zatera zirenak ez zeuden ez euskerara pasata eta euskera zatera zidrenak, ez zeuden euskerazko e, parte horretan. Eh? Eta duela zenbat atera da manga hori euskera? Orain dela, osea, e, lengu hilabetean. Abira. Ah, Ze mm. astean ez Eta noiz asmatu zien mangak? E, orain dela urteak. Bueno, eta niko hain zure galdera bakat. Guazen liburuen tema guatzera uste eta nik galdera bakat. Itxun, txun, liburu bat? txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, bat liburu batean, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, bukatzen dela liburu alfin. Vamos, antzekoa a un juego berral. Bai. Ya ez jakin edo ez. Venga. Chicle bat zeu jaten. Bai. Ah. Pues itzi hau martzika zera kan eh? Eh, mesez. Eh, Bueno, venga, sí. Bueno, eh Dragones y mazmorras, daki dago le ingleses, ah, bai, gazteleras, más o menos. eta du auka zerbait gehiago, baina euskeraz du auka dago, uste baten bat badago laterata. Ba, ni, baina, baina, listo, ez? Mm. Bai, esango nuke ja. bai ez, Buna, berdua, e, eh, zehala bat, eta komik, osa, liburu guztietan da dezberdina ere agola komikiak, eta alfin, pues, emajatu, nik orain irakurtzen de pixkat. Eta daukat bi aukera, pues, jun bide batetik jarraitu edo jun basotikan. Pues esatei, bedetik jarraitu, ju neun horrira. nebezu basotik jarraitu, ja, bai, kondo daude. lau horrian. Bai. Eta, pues imajantu, basotik jarraitu dut, eta bapatean hartz batek atakatzeit. Iltzen naiz? Ego, koma, metan sabe. Bai, Iltzen Dena, la pasa, eh, igual. Katu... Bai, bai, bestia doitzeit, emesedez. I, e, eh, iltzen naiz eta jartzen. Igual, katu mono bat, olatzen zaitzen eskun luze, bai, zer. <laughs> e, bueno, eta hiltzen zea eta jartze guia, e, amaiera. Edo, eta gero jarraitzen dut imajatu bidetik eta jartze guia. Ta, ta gatu mono bat atatzen zaizu, ta gatu mono horren hau. Zuluzte! Eta, <laughs> eta, bueno, pues orduan imajatu agartzen ez bidetik nua, eta agartzen da katua, eta zaten du. <laughs> E, eh, ai, zaten gaitik katua, eh? Eta jartzen dit, esaten du, pues, jun, hogeita lau horrira nahi badezu... Katua. Katua! Eta gorra haciendo hor eh, monada bat horrena. Eta esaten Katuak du... Katuak esate izu edo horrian. Ez, ez, ez, ez horrian. Ta, eta, esan izun horrira jutin zia, eta atea atzen du. Katu monua, eta hotik bat atzen du. Uu, izu bot! Itxo, itxo. Eta horrean, janite izu eta eliten zea. Bai, Hori jute maz ogeita lau horrela. Baina erabakizten bezin behar jatu. Ogeita bosta. Ogeita. Ez ez ejemplo bat. Bueno, ni daki dala ez dago la liburu bat horri. Eta ogeita bosta erabakitzen behar du, pues, esategu, erabakizu hilkatua. Zoaz, hiltzen duzu, baino dator... Eh, Asesino animal! <laughs> E dator, bere... Txai, nola zen, nola zen, eta tor bere katukume guztiak. Eta hor jartzen da dena furioso. eta ba. erabakitzeko, jun, egun da berrogeita lau horrira, nahi badezu egin frente, edo tonte izaten bazera eta eskapatu e, berrogeita marro horrira. Pues erabakitzen duzu tonte izan eta eskapatu. Bale, eh... Ez dut Ilite izute! Ez ezuki posibilitateak korralatu izute eta ilintzea, jasta. Pero tonto bat ezen eskapatuko izaten bada, tontoa, ez? Eh? E, tontoa Boy. Bai. baldin bada eskapatuko zen eta gero galtzaten galkak zen. Jan, tontoa zer esan nahi du. E, eh, Horen esaten nahi El que no es listo. Pero... Da zuk nonak izu hori, no? Txen, txen, txen, txen, txen. Bilatzen duen bitartean zianek nik Ix, txomin eskulu zerentzat kaldera badaukat. Bai. Jarri zure. Ahot arraroena. Oda, ba, nene, ahot arraroena. E, galdera bat. Ez izatia. Galdera bat, zer da lehenengo T edo M? Como que T edo M? E, abez edo, zer da lehenengo ah, T edo M? M. M? Ba, iztuz, ba, ba, ba. ba m Eme lehenago, t beranduago. Te beranduago, M lehenago. Nistina. Nistina. Itu tontillo. Tazo gatzirulo, tontoa majadera. Ja, ja, ja. Ja, ja, me parto de risa. Bueno, si anek bilatzen duen bitartean... Itxun, itxun, itxun, ah. zer dago itxun, P itxun, itxun, Pe. Obeto. Pelenago, berandu. Pelenago. Ba, Eta Es que es mes un mes que es pinzi fagatzen o no la Bueno, esa es ser un lerdo. Bai, música bajarri. Jarriko izugu, bengo, vengo, ah. vale. Bueno, si Vengo Sanjek. Bai, ah, ya venga. Si bilatzen duen e, bilatzen du bitartean insultoa Eta gero jarraituko dugu. Mera, bertan insultu. Aurrera, bengo saiek. Bai, bai, bengo saiek. Ez duzak nor duen orda hori? E, ez duzak izor duen orda hori? E, ez duzak izor duen orda Oltragaña no yuca Tena Paso de la cuasca Mi ya que momento ya Soy el que manda y que te Y que manda Szembed márka no tiene lógica distracción. Bueno, vale, También S.M. Punto y punto Ahora casi importa. Se punto. Es da punto, da puto, ¿vale? O sea, da y puto m. Puto. punto, eh, ah. <laughs> bueno, la ¡Qué asco! Cochino, marrano, americano. Digestión sangan. La uquía puede ser intensificado con, con del bote, con expresión, según qué. Tonto del bote. Como tonto del bote, de remate, etcétera B. Debi Ba, ez ditu gehiago que Eskerago ba, horri oso bat irago, txipimena pereza. Bueno, pues, hoy esanidu la palabra tonto. Ma, ba, bueno, ma, esuek benazatea, pero au, ento. Bueno, bale, ba. osondo. Nezu lepoak ertzea. Ma, lasai, lasai. Te despedimos. Ez, eh? Ez, bueno, mai. Ma, kizute, eseman! A ver, bale, Agus. Es... Ez. Bota Ora! Makintzuten zema... Ah, makintzuten lenguan aurkitu nun... E, eh, bakizu nun dago natea! Despeditu da zau. Ez, ez dugu despeditu fuera mendik! E, eh, oh, zuratzen dago atea. Aeta, ne atxian un, no? Pues, zure bizkarratzen... Mira, nik era mango diot. Hemengoak? Hori da. Estera mango dizu. Eta joko dizu. Ya está. <laughs> Seguramente txonik eskuluze naizula edan nora. Bai, bai ekik, ure edatea junda baino. Egon da como hogei edo amaos minutu no, ure edatea. Hogei izango nuke. Gertatzen zena da, hogei litro edaintut. Mm, Hogei litroekin! Pisa urezko eman goizu, eh? Eta zenbat pisa indezu. Mm, pues, ogei litruak. <laughs> Eta zer gehiago? Segura nintzak pixkatukeko zulaiteko pisa. Uste ni un diarrea mm. gordo bat izan. Ah, ez, eh, ba. Mm, bueno. Ta txomineko, nola da? E, txoin, eh? E, txomin eskuluze, zer esan du? E... komendatu, txiste Ez mangak. Txiste batzu kontatu ditu. Ba, ba mangak, guazionak ba. dien. Bueno, vale zein gomendatu ditu? E, Naruto, Detective Conan, e, One Piece. E, nola izen zen? Eta beste biak nidea. Zuen ez daude txikle batekin? Ba, nire ba. Bai, txomindek ere zaga, baina zen koiak rojo, tanik koiak azul dagat. Bueno, Esango nuke ere urdia zela berea. Aizu, ez zaizu iruitzen e, eki jundela oraitxe bertan mm. komunea eta derrepente txomin agertu dela eta jundela txomin eki agertu dela. Bai, nik ere esango nuke baietz. Hmm. Eta bere izaten bada. Ez dakit, igual mozorra. Kina sumakaek, eh, zudakazu, eh, eh, katxirulo arpegia. Eh, belarriak? Ez. Mm. <gasps> en Tsunitego. Hmm. Cambio. Cambio ser. Igual que tal que te y de chico, ah. Pachico, Pachico, misión cumplida. Aquí Pantera Rojo. Pantera Rosa. Ay, ay, ay, ay. <laughs> ¡Pum, pum! Doritos picado. Ahí es. Da, da, o sea, embarca es que lengua inventa tú. Mm. pum, pum, picando donitos, jaja. Bai, bueno. Hau ah, anuncio mierda. Ta zuek zertaz itxain ez dute txominekin? Txomin eskuluze? Eh, eh, zertaz. Entzuten ongia, porque Kristo txapa eman du con esos manga. Eh, nola... Bai, eh, eh, nari manga... Bai. Eh, o sea, detektibe. De, da, nola deitzen dien manga fanak. Mangaka edo mm. otaku. Otaku? Bai, bakit. Otaku bai, otaku bakit. Otaku ere errenteriako taberna batek izena. ah, bai! Egia, bai. Ah, baina herri hau errenteria ditzen da, nik uste nun horere eta ditzen zela. Baina. Bietan. Español! Fuera! Errenteria ez da eraz. Ah, nik uste nun baietz. Ez. Ah, Mekaniko Pablo kesan ez ez. Él es el adulto aquí que tiene... ¡Tú sí que sabes! Es que di tú como es aquí se maturte se eh, mapiko. Oida, iruro gaita mapiko edo eh, es, pasatu, Ez eh, es <laughs> pasatu berekin. Es pasatu berekin, pobria. Pobria! Ez ditu sentimentuak, segurena. Dirua badauka, ez da, pobrea Hori egia da segun zen zentzutan. Diruan ez, baina. Bueno, eser Bueno, eta Euskaraldia izan da duela gutxi zuek zerbait egin dezute eskolan ospatzeko. Ni txapa Ni txapa eraman. Euskaraldia, abai! Ah, pues nik Euskara... Euskararen eguna. Euskaraldirako koreografia bat egin genun koldo mitxelenan. Abai, pues, eh, nik dantzatzen atean nintzen. Euskaraldia da hori kamisetana? Ez, eh, hori da Atlantikaldia. Atlantikaldia. Zaudan Euskaraldia zer da? Euskaraldia da Euskara ospatzeko mm. eh, egun bat eta atzo e abenduak iru izan <coughs> da Euskararen Aratz, resumen. Eguna. Hose, izan esan egitea. Euskara da, eguna zuten, pero argitxo bakizute zein den. Zer, zer, zer, zer Zerrak itzein den? Bai, hola. Bombillak aldatzeituna. Ja, segure da. Bai, e, e, abenduak iruan diabero urteak, oza, atze izan ziren. Pues ez uki zorion onak. Hoi zorionak argitxeak. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, zorion Ah, bale, bale. Zeinek. E, Berak. Ezkerari ofenditzen ari zara, eh? Eh? mesedez. Ja, bueno. Ke katxirrulo. Guez de guez zer ospatu euskaraldiagatik, ni ez dut nekin ez da zela. Ni bakarrik em, nire aitak txapa emazian, txapa itzei eteaz eh? Aho bizin txapan berez, amasei, amasei urtetik aurrera da, baina nik amaik Ta, bueno, pues, nire aital ez istituko, tuko, em, irakaslea da, historia ekonomia eta pues en eh, bere institutuko... historia eta ekonomia bai. bai. eta pues bere institutukoko txapa emasiana nao bizikoa ah? Oh? Ni urte ditut. Ta. Zu ama urte gehiago osala. Bueno, eta oain, ba, e, jak zuten asko ezagutzen, esango dizue den egon doirutzen baldin bat zeiztue, eh? Guk nahi zitaitugun urteak eta zema ditugun. Onda iruditzen zaizue? Neri Empezamos. Es una yagas... argazkita Es una y es aquí Es un poco rarito. Poco habitual. Paranormal. Bueno, pues... Bueno, pues... esango de guxian en partes beria. vería. Bueno, pues... Eh, el gatik. Bueno, ekinaiz, amaika urte ditut, urriak amalauean betetzen ditut, bengazu. Eta ze gustatzen zaizu egitea? Irakurtzea, lo egitea, musika entzutea, legotan jolastea. Mm. Eta hori ez dugu lehen egin presentazioak. Eh? Bai, baina ez dugu presentazioak. Urtena ez ah. dugu esan. Bueno, pues ni araz naiz eta amaika urte ditut eta urtarriak amaseian egite ditut. Ni jargi naiz eta... Da, ze gustatzen zaiten egitea, eskerrik asko galdetzea gatik, eh? Ez gaiti! <laughs> eskerrik asko. Pues, nahi dantzatzea gustatzen zait. Ah, hoi nahi ere. Aztu Eh, Pues, ez Abestea, bueno, hoi gutxillo. Eta... Gehore bai marraztea marraztiare gustatzen zait, eta pues hoi da, marraztea eta dantzatzea gehien bat. Eta konpretaz jutia, arropa erostea. Egita, ni hori odio Ai, ai, asko gustatzen. De hecho, urte betetzetan beti amonak enjoten naiz. Ai, ze Ni jargi naiz eta behatzi urte ditut, apirila zazpian ite ditut, eta... Ze gustatzen zaizu egitea? Irakurtzea, entzuta musika eta pintatzea. Ah, ni bakarrik xan naiz, eta ez da gehiago izango. Be, e, txoin, ilargi, zuze hilabetean egiten zenitun? Apirilan. Bai, eguna? Zazpi. Ez eh, vale, orduan, e, txoin, apirila esan duzu. Bai. Orduan xian, apirilak behatzi. Bai. Badaki gu. Bueno, pues xianek egiteitu apirilak behatzian, Eta zer gustatzen zaion egitea? Ah, bai, bai, oso. Ah, eta bai, ah, hiltzea. Gehiena hiltzea. Bai, bai komikia gustatzen zaizkit egitea, Playmobita jolastea. Zu digo. Bai. Bueno, Zer. azkenean de strip esan du esan beharreko eta Zer, importantena, hiltzea ere, claro, eh? Hiltzea hiltzea gustatzen. Ah. Bueno, komikitan dena da txoen, itxoen. Zuek ez hau zute, ba, badakizute zer mm. den zianuro. Ez, bai. beneno zerbait antzekoa, eh? Bai, injektatzen badezu azkar, e, e, efektua azkar egiten du, mm -hmm. agoan sartzen badezu ere, eta... Mm, Txintxetaki? Jo, kese. Baina, oh. e, mm -hmm. e, Bueno, hori da uste detena. Ta gero, pues ere... Eh, zianuro potasiko da, zianuro bestea bezala, baina da, nola zigarroko filtroak bezala? Bai? Uste de, detektibe konanen agertzen da, nik irakurri de. Bueno, ah, bueno, itxengo zetu esan goizu. Jo, bueno, bai. vale. Ez, ez zu esan lehenengo? Bueno, pues ya que erretzea zitzegiten ari mm. garen. Eh, Fumar mata! Hoi xebea! Bueno, itxun, itxun, itxun. Erretzen du jendeak, mexedez eta favorez, urte berrirako eh, pues deseo bezala edo gauza bat egin nahi dezutena edo presta betena hori egiteko eta eh, erronka eh, bat jarriko zutela hori gainditzeko mesedez sartu erronka horietan erretzeari ustea edo beintzat gutxitzea Nezu jango zeba <coughs> Liburu batean Iso, join Mira, em, skate eh, park eh, batean bueno, bueno. ikusi nun grafiti bat e, segola jarita. matar fuma. Berez alrebez da, fumar mata. Baina bai, da, eda iz joku bat. Bueno, gauzat esango izu. Horrela be. Ez da txarra erretzea, egunean, berrogei zigarro baino... Inventadas. Ez, liburu bat anirakur nun. Berrogei zigarro baino... Gehiu ez baditu zu bai, erretzea. Xian, xian, hori dia bi pakete zigarro. Paquete ba. Pakete ba, <laughs> bakoitzea etortzen dira, Pablo, hogei o? Hogei. Hogei, bai. Eta, bueno, haber, ira monak... Ez detektibeko nanen agartzen da. Ni amonak behin paket oso bat era, ira, e, errezun. Zemat gauzik hasi Estare. Egia da, jartzen zuen zigarrot senyoritas. Eta... Zu erre dezu naiz Ez. Amaika urte Pablo? zuk erretzen duzu? Asko. Bai, ba, bueno. butxado. Bueno, pues utzi erretzeari. Bueno, esango izu gauzat. E, eh, jake leno zineten itziten euskaraliaz jarriko dugu orko musika. Eta jarriko dugu, bale? Baino... Euskaraliaren uste? kanta. Bai. Bai. Jarriko dugu. Bai. Artengoa, eh? Bai, bai. Kami korto. Kami Usted falló a fa llevar de huevos, que ¡Le haré encantar! Usted falló a ciutadana. Aidero Xavari! Hay cuánto tempo que estoy metido aquí e empezo xa a estar fardo porque no puedo salir! Fai moito tempo que estou aquí metido Empezo xa estar farto porque estou moi aburrido Estou na lavadora, estou na lavadora Estou na lavadora, estou na lavadora Ajá, sacaime pronto daqui A miña nai tamén foron chamar Para que viñera con un sacho para poderme sacar E o meu pai tamén foron avisar Para que viñera coa escopeta para poderme sacar ¡Gracias! una ácida. Aurera. Gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurreita tama ondo bizi bitez. ere zu hemen zauderako iso. Bueno, bueno, jarri baino lehen programa honei eh, bukaera man barri. Like y suscribe. Ja, ja, ja. <laughs> Bueno, bueno mila eskerren Urrengo bueno. igandean egon gogea. Ta mila eskerneri hemen egoteagatik. Eh, bueno, bueno, bueno. Eta, Pablo? urrengoan Eh? Ah, bai! Eta eh, sí. ez daztu zintzilik irrati! Akerbel! Ez guztiak entzutea! Akerbel! Eunea! Eh, Goizeko amabitatik, osea gaueko amabitan, edo e, iruak arte gero dago beste gauzat, gero seitatik behatzita berriro musika, eta behatzitatik amaik, amabiak arte, Ez, akerbeltzen errepikapena, ez? Ez, ez, hori da bihar, estelena. Pues bueno, pues, eh, mila eskeren zatik, eta beste gande batean... Eh, es ez entzun! Ba, es ba, bueno. entzun, bale? Ez! Eh, bueno, eta gur, eta beste honekin bukatuko dugu. Kortatu, e, eh, e, osea, Hernani kortatuna. Oso famatua. Ah, bueno, bai, famatua da? Ba, bueno, segun. FM eunean. Agur!